Tawa KAH capítulo. ANAKHPACHAPI Dios ta adoras jankomanta. MERIKURURHANI rikururjani pachapi punku apting mi chay cornetillapa punta SEHAMU hinaniwarja. kaiman. kayman. ki kai kaykunapa hipaman imam manta. Nispa. Chaypunillam rikururhani espiritupa kallpanchasqan, hinaspam rikurhani tianata. tiyanata. Chaypiqa Diosmi tiyachkasqa. Chay tiyanapi tiyaq Diosqa, rikchakurqa haspi alajarumimanwan kurnalila nisqanku alajarumimanmi. Tiyanampa muyuriqninpiñataqmi, chirapa kachkasqa esmeralda alajarumihina lipipipichka. Chay tiyanampa pim, Rikurgani iskaichun chunka tawayuq ...chaipim chaypim iskaichun katawayo chunka tawayuq ancianukuna. Paykunaqa yurach hinaspa hinaspa umanpi qurimanta dios mantam mantam lipiantin rayokuna, rayukuna, hinaspa Tianampa Tiyananpa ñawpaqninpiñataqmi rupachkasqa hanchis Dios pajanchisnintin espiritunmi. Tianampa ñawpajninpiñataqmi kachkasqa, cristalina chuya y lamar marjocha, Dios patianampa chawpinpiwan muyuriqninpiñataqmi tau tawa animalkuna. Chay hipampi kasqa, qhipampi hinaspa ñawpaqninpi Punta animal animalmi, leongman. leonman. Pukninñataqmi rikchakorja novilluman. Kimsa Imsakaqñataqmi kasqa runahina uyayuq. Tawakaqñataqmi rikchakurqa pawachkaq aguilaman. Chayta wantin animalkunaqa kasqa suqta Rapran Raprankunapiñataqmi kasqa Awampi ukumpi ñawillaña. Paikunam tutapunja umana samaykuspa nirqaku. Chuyam, chuyam, chuyam. Tukuy Señor diosja. ...paella ñawpaq pas kunan kachpas, chaynata hamuq pas Wiña wiñaypaq pachkausagman utaq Diosman, chay kuna sapakuti adoraspa ...inaspa yupaychaspa graciasta huptin kuñataqmi, iskaychun chunka ansiano kuna wiña wiñaypaq kawsaqpa, utaq jaillan... y hayllampi Inaspam Hinaspam kurunankuta, adorar jaco jaco, paikunam jaco, Señor Dios laico, kanki tukuy Adurana, adorana, hinaspa yupaychana Diosqa. Hanmi unancharqanki tukuy ima munainiki Munainikiman hina unanchaptikim kachkan tukuy kunaja.